7051 fatvo. Sha'bonning oxirida ziyofat uyushtirish hukmi. Savol: Ba'zi oilalar Sha'bon oyining so'nggi kechasida ziyofat uchun yig'ilishadi. Ayrim yoshi ulug' kishilarning esa bu kecha uchun maxsus aytadigan qo'shiqlari bor. Bunday yig'ilishlar va ziyofatlarning hukmi qanday? Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Biz bu savolni fazilatli shayx Muhammad ibn Solih al-Usayminga yo'lladik. U kishi quyidagicha javob berdilar: Menimcha bu amal bid'atga yaqinroq va ruxsat berilishdan ko'ra man etilishga loyiqroq. Chunki bu narsa oxir oqibat har yili takrorlanadigan bayram qilib olinadi. Agar bir marta tasodifan sodir bo'lsa, zarari yo'q. Biz bu ishdan qaytaramiz. Allohu a'lam.